στη Σεϊχέλα, πιάσατε όλε τι Σεϊχέλε μία-μία και εκεί πήγαν εξαφανιστεί όλοι. Λαού μου θα λέει Βαγγέλα. Α, Ευαγγέλα. Το Βαγγέλα, τι του φάξατε. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, καλημέρα και να είσαστε καλά σε όλε τι δουλειέ. Korea μερικά μέχρι και τα Και δεν είναι το ε, ψέμα, διότι φαντάζομαι από τώρα να είναι ένα τώρα το ρημό Σιριζέο πριν ε, πριν ο Δημοκράτη, πριν Μαύρο Κατήμαυρο. Λοιπόν, ε, ε, ε,

That's the realize σοσιαλίζεται στο και η Ελλάδα και αγαπητοποιήθηκε η μισθό του. Pero también ya que tal Sure, they're not, they're not, they're not, Υπότιτλοι AUTHORWAVE της Άσου ρε ερώτηση την οποία θέλω να κάνω από ε, μικροφόνο στη φίλη αλλά και σε όλου του φίλου για το θέμα αυτό. Είναι ότι μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι πριν το καιρό οι Ελληνάρε κάνουν παιδιά να μαζέψουν μόρια. Το ξεχνάτε αυτό. Κάνουν παιδιά να μαζέψουν μόρια για δηλαδή να πάρουν μετάθεση, για να πάρουν ένα ε, άλλο κλίμα και μισθού για να κάνουν you may not ever στα σκουπίδια. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που τσαρά Επειδή μια επιδημία, επιδημία, δεν μπορεί να φτάσει στην Βουλγαρία γι' αυτό.

social Krishna την πολιτιστική κοινωνία τους σε αυτή την